Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en redacció de Sala Folgada i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saludar com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que teniu que podeu sintonitzar a, eh, a partir de, o mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més, Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, per a parlar de tot allò i per a preguntar-nos tot allò que vulgueu. En un dia que no s'ha manejat absolutament res, més enllà de la ressaca del tancament del de el mercat, ahir a les 12 de la nit, eh, la realitat és que, com vos dèiem, a les 11 i mitja, quan obríem aquest programa, el València no va realitzar cap moviment en el mercat. Fins a última hora llegarem noms vinculats amb el València Club de Futbol. La realitat és que el conjunt de Mestalla donava per tancada la seva plantilla després del que havia passat amb Matthew Ryan. I ja sorpresiva lesió que, de la qual després tractarem de parlar amb el metge que l'ha operat, amb Enrique Gastaldi, que ens conte com, en quina jugada va ser eh, la lesió de Matthew Ryan en el partit davant del Deportivo de la Coruña. Però tot, de Coruña, perdó. Però tot i això, com deia, eh, no han passat moltes més coses, vull dir, més enllà que s'ha tancat el mercat i de que avui alguns equips, ni València ni Llevant, que són els que més ens importen, eh, han eh, tingut cap novetat, en el cas de la València cap ni una, en el cas del Llevant eh, una mitja novetat, per anomenar d'alguna manera, que és la tornada de Diego Mariño, almenys de manera eh, més ja definitiva, vull dir, no ha tingut que patir un DG a Diego Mariño, estava tot clar, però eh, va arribar eh, o van arribar els papers a la Lliga abans de complir-se el termini i deia que més enllà de tot això ja que dir que eh, no s'ha manejat res. L'únic destacable en el València és la llista de convocats de la UEFA, en la qual no ha deixat fora Zacaria Bacali. Ara vos contarem el per què el València ha tingut que deixar fora dos jugadors. Eh, perquè, si veus la llista, n'hi ha 23, però fins i tot se podrien inscriure 25. El que passa és que hi ha una sèrie de cupos que el València no ha complit, tenia, tenia que deixar fora dos jugadors. Un estava clar que era el porter, Diego Alves, fins que no se recuperarà de la seva dolència, i l'altre eh, podria haver sigut un altre dels porters, però finalment ha sigut eh, el futbolista Jacaria Bacali. Méndez és Méndez per a l'Oi per a l'Orroïn, i amb tot allò que maneja Méndez, arrossega arrossega que siga l'home que maneja, en este cas, en el València, gràcies a l'entrenador, que és el seu eh, braç extensible, eh, la seva reencarnació, per dir-ho, una banqueta, i Mendes l'ha col·locat al València, este sacaria Bacali, que de moment ha tingut uns poques minuts a la Lliga, que en Europa ha quedat fora de les dues convocatòries, que va quedar fora de la convocatòria el mateix diumenge, que el València fins a última hora va pensar-se el fet que de poder desfer-se d'ell si arribava un jugador d'atac. El que passa que a la fi la lesió del porter va truncar totes les opcions, op opcions del València i Bacari s'ha quedat. Se queda en València per a jugar Lliga i per a jugar Copa, però no per a jugar Champions. Per poc que siga el desemborsament que ha fet el València, que serà en la fitxa perquè el jugador venia lliure de, de contracte, doncs pues ja ho veurem però fitxar a un jugador amb el qual no comptes en el torneig que és la teva màxima aspiració, entrar en ell la temporada, a mi me sembla una miqueta complicat d'explicar. Jo no sé si eh, Nuno ho podrà explicar o voldrà explicar-lo. Almenys en una emissora local no, que és el que té Nuno, no? O sigui, sabem eh, que ell està molt preocupat de la seva imatge nacional i internacional, que a lo millor si donar alguna explicació a una ràdio d'ací de València o en algun eh, diari d'ací de València semblaria més proper a la gent, a lo millor en eh, uno, en aquests xiulits que sent en el pecat de la penitència, no? Eh, no és tan sols anar i aplaudir després dels partits quan se, quan se guanyen. Hi ha més maneres d'arribar a la gent. I el, hi haurà mitjans nacionals que li donaran molt de renom, però que no li faran guanyar-se el carinyo d'esta afició, o almenys la comprensió d'esta afició. 11 i 36. Eh, han passat moltes més coses que vos anem a contar, com sempre, en aquestes 5 fotos. Bacali i Alves fora. El València ha entregat en UEFA la llista de jugadors que podran disputar la primera fase de la competició de la Champions. El nou fitxatge i el porter lesionat s'han quedat fora. Aderlan Santos ha costat 9 milions i mig d'euros, segons les dades comunicades pel mateix Sporting de Braga a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La sessió de Danilo està valorada en 250.000 euros. Encuadre en ha realizado una sesión preparatoria en Paterna marcada per la base de 8 internacionals que han partido amb les respectivas respectives seleccions. Ganes de tornar a casa, Diego Mariño ha sigut presentat este matí com a del Llevant. El guardameta tenía ganes de tornar a treballar amb els seus companys de la temporada anterior. Tenía muchas ganas eh, de que llegase este día, tenía muchas ganas de estar aquí, de volver a ver a los compañeros, de poder entrenar con el equipo y eh, de volver eh, al equipo que el año pasado fue fui muy feliz, que me trataron espectacular y, tenía pues muchas, muchas ganas ya. Comenzamen fort, Valencia Bàsquet comienza la Liga contra el Real Madrid. Allá de estar la La pivot Luke Sigma, que hoy ha sigut presentat el club. Bueno, eso será mi quinta temporada aquí en España y, es todo un, orgullo para mí para llevar esa camiseta de Valencia Basket y, jugar ah, por esa afición, este club y esta ciudad. Les 11 i 37. Anem a tota Virolla, que n'hi ha molta cosa avui que comentar i encara estem en horari d'estiu, que per cert, el dilluns, dilluns, arrenquem amb l'hora i mitja, eh? Recordem que enguany emetem de diumenge a dijous i que dilluns, el dia 7, ja estem amb la primera mitja hora informativa i la segona, l'hora de programa de tertúlia de debat i d'anàlisi, i quan toque, d'entrevista. 11 i 38, fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida a Sia Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Ah, ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. La Segunda Guerra Mundial en color con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 12 DVDs con imágenes originales de las batallas más importantes a todo color. Incluye dos documentales dirigidos por John Ford. El domingo 6 de septiembre, la primera entrega, La Guerra en color, por solo un euro al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega. 60 años de la guerra más devastadora de la historia humana. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Ara entrarem en explicar-vos el perquè de la llista de la UEFA. El perquè o, o el com dels preus de Bacali, però de Danilo i de Adelán Santos. I també vos explicarem alguna coseta més. Però primer vull parlar amb el doctor Enrique Gastaldi, que a més és una delícia perquè sempre ens atén. Eh, què va passar amb, amb Matthew Ryan? Eh, acaba el partit, ningú se n'adonarem, i Matthew Ryan ha tingut que ser operat del general. Doctor Enrique Gastaldi, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit, com estem? Molt bé, fantàstic. Pues, anava a dir-li millor que el genoll de, de Matthew Ryan, però pel que me conten, l'operació va ser un èxit. Sí, va anar sense problemes, va anar a recaure del menys de la part de posterior del mesquí de, de, intern uh -huh. i no, pues, una operació convencional sense més problemes i jo pensé que, que, que, que han fet el que tenien que fer. Eh, doctor, va ser una acció fortuita, hi havia algo de desgast previ, eh, eh tenim alguna pista del que li va passar, del que li va córrer? Pues no, es una cosa muy rara, porque tots han, eh, han, han eh, pegat la, el, el partit i no, no, no, no pareix que eh, hauria hagut ningú problema. Uh -huh. I el, de, de fet, ell tampoc va contar que el va notar res durant l'operació, i diu durant el partit, però que quan va al, al va baixar les escales, no sé si al mig, a la mitja part o al, o al acabar, em diu que va notar un clon en el genoll, molt típic i que el que, com va tindre un problema ja aparegut a l'altre xenoi, diu, ui, no sé què. Va acabar el partit i després pues, va tindre una, una altra vegada un sentiment paregut i, al dia següent pues, està pitjor i llavors quan li feien la resonància i va aparèixer el que era una trencadura del menisc pues, ah, pues ja m'està dient que és possible que jugarà la segona part Matiu Ryan amb el menisc no, no m'ha dit trencat però sí tocat Sí, sí, molt possible que sí no sé, a primero ya habéis mes de un jugador, y ha mes de un jugador que, que ha jugat con el medis en y y bueno, pues porque a veces el medis que pues se en una posición que no és del puesto y también porque estén parlando un porter no estén parlando un delantero que tiene que hacer giros o tiene que hacer eh, que, correr o un miscampista, que es una, la, solicitación mecánica del genoll es diferente. Ah, eh, li anava a preguntar eh, precisament per, per això, perquè eh, quan, eh, moltes voltes els periodistes, quan, quan passa una cosa d'estes, eh, eh, sí que quan acaba el partit eh, comentem entre nosaltres, has vist que se duia la mà tal al retirar? Sempre veiem algun indici, però és que no, el, no, no, no, el diumenge no hi hagué cap indici de res, vull dir, el jugador va jugar la primera part, va jugar la segona part, se retirat perfectament, i quan el dilluns veiem tots el part mèdic, se quedarem absolutament, em eh, perdó l'expressió, però s'entén flipats. Sí, sí, no, a mi em va perdre el mateix. Vam tocar per el matí el, el, el dilluns pensava que era per a una altra cosa que havien quedat a veure, però, i, i diu, no, no, és que vols que vagis eh, que, que, que, que, a, a, a Raya que, que, té, que té un problema en el menys que pareix que es va trencar. Dic, vamos, pues si vais. Mm. No, eh, eh. Eh, eh? la clàssica en estos casos, doctor. Eh, primer, eh, me diu que l'operació perfecta, no? Cap problema. No, cap problema, cap problema. Una operació sense problemas, una epidural, una operació de 20 30 minutos los que sigan menester, pues, los una qüestió d'anar ràpid, no de fer y punto. Y yo pensé que, que, que, que, bueno, pues, a esperar que recupere y lo que passa és que la mala sort que ha tingut este xic eh, de, de, i <laughs> el València també, clar. Eh, eh, eh, I la segona, el temps de recuperació estimat, perquè estic llegint des de les 4 fins a les 8 setmanes. Eh, jo sé que en els temps de recuperació els metges eh, se voleu xafar poques dits i és normal, però també és normal que els periodistes preguntem. Eh, T'atreviries amb un, amb un temps? Sí, de 4, jo, jo penso que ja per, per final de, de mes té que començar a entrenar. Uh -huh. I si ja no te puc dir si... Però jo que entre 4 i 6 setmanes he que estar a Yo pensé que va estar entrenant i jugant, més o menys. És, és, una, és, una bona, és una bona notícia. Aprofite, doctor, perquè també està fent progressos i va passar per les seues mans. Eh, André Gómez, com, com no sé si l'ha vist vostè últimament, si sap algo, imagina que està en constant comunicació amb els doctors del, del València. Este també té una bona pinta i més o menys sí que està complint fil per ronda tot allò que ens comentaren quan, quan va ser operat al final de la Lliga. Sí, él, está, eh, de, de, la misma pare de palan y está en donat prácticamente, prácticamente. está que es lo que digan el tema de recuperación y que el jugador se sienta seguro. de jugar, perquè aquestes lesions que són, així com un menís o un lligament que que són lesions molt, molt mecàniques, és un problema més, diguem, que el temps és un temps, eh, pots dir, 4, 6 setmanes, i això és lo normal, eh? Mm-hmm. i, i, i, i, i, i no te'n vas molt. El tema és que d'un tendó, pues, té, la recuperació d'un tendó és, és un poquet di diferent i en quan se'ls encontra perfectament, però fins que no tingui la seguretat i que es trobi bé per xutar i això, però jo pense que si no n'hi ha problemes para de así eh, cumplir els plaços que diguérem i, i com ara tenim el paro este de la Lliga pues, mos ve molt bé perquè el xic vaya jugant i vaya notant i vaya sentint que es troba bé, que pot votar i que pot, això que és important en un jugador de futbol que xute Exacte, pues si no, si no mal assunt pues eh, és, és tan fàcil com uh, eh, agarrar un telèfon cridar l'altre Gastaldi i tot de Gastaldi t'explica les coses, la comunicació no se menja a ningú a l'inrevés, el que fa és tirar llum sobre els fets i ajuda a eh, evitar rumors. I amb el doctor Gastaldi sempre és molt fàcil comunicar-se. Doctor, moltíssimes gràcies. Bueno, gràcies, gràcies a vosaltres i, i nada, que, que, que, que se sentim poquet, poquet este, este enguany, hem passat ja malament. Sí, correcte, que sentim poquet. Gràcies, doctor, una forta abraçada. Bé, un abraç, adeu. adeu. Bona nit. Curiós, eh? Igual eh, Ryan va jugar mitja part amb el genoll trencat, amb el menís trencat a la folgada, bona nit. Què tal, Manolo? Eh, curiós, eh? Recorda aquell episodi de Manuel Fernández? No, allò va ser distint. Sí, bueno. Per que deia el doctor. Allò va, allò va ser... Uh, hola, Manuel, com t'has trencat el peroné? No, sí, eh, en la jugada en la primera part jo he notat un tal i... <laughs> Vale, molt bé, fenomenal, fantàstic. I ara me vas a dir <laughs> com t'has trencat el peroné. Entonces Manuel Fernández li digui al doctor com se va trencar el peroné. Dit això, no és el cas de Ryan, ni molt menys. Folgado, molt, molt ràpidament. Sí. Eh, llista de 23 per a la Champions i no de 25. Se podrien inscriure 25. Per què s'ha quedat la cosa en 23? Anem pues és una cosa molt, molt curiosa. La UEFA permet la inscripció de 25 eh, futbolistes professionals per a qui la UEFA te deixe, Manolo, inscriure. I aquests 25 futbolistes professionals han de donar-se unes condicions que el València no complís. I són tindre 8 futbolistes nacionals en la plantilla i d'ells que la meitat estiguen formats en la teua pròpia cantera entre els 15 i els 21 anys, condició que en l'actual plantilla del València sols complixen Gaia i Paco Alcácer. sí que en lloc de 25, com que el València no complís aquestes condicions, la UEFA sols permet inscriure 23 futbolistes. I així les coses, s'ha d'excloure algun jugador i s'ha exclòs, s'ha quedat fora sacaria Bacali, al igual que es queda fora Diego Alves, y al igual que a conseqüència de la lesió de Matthew Ryan, pues ya han tres porters en la eh, inscripció. Joel, Ryan i Jaume Domènech, perquè Ryan sí arriba a temps a disputar el final de la fase de grups. Recordar que quan acabe la fase de grups, la UEFA te deixa tornar a presentar una altra nova llista per a vuitens de final. Però tal i com ho tenen que eixir. Vull dir, no, no, si, no, no, evidentment. Si entra un, té que eixir un altre. I, serà, de, I serà de 23, també. Correcte. Bueno, pues, eh, dit eh, tot això, això en quant a la, en quant a la llista, ha publicat avui el Braga eh, que té l'obligació de presentar el seu, els seus comptes davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Sí, senyor ha presentat els comptes i ja sabem lo que val el traspàs d'Aderland Santos i eh, la sessió, que luego serà una compra, de Danilo. Sí, perquè el Braga, al igual que qualsevol club eh, portuguès que cotitza en borsa, té l'obligació, Manolo, uh -huh. d'enviar qualsevol documentació respecte a qualsevol transacció a la Comissió del Mercado de Valores, vull dir, a la borsa brasilera. Per tant, allí l'Sporting de Braga ha comunicat el total de l'operació pel central brasiler que la setmana passada incorporava el València i del que el Braga posseïa el 50% dels seus drets, mentre que recordem els altres 50% eren de la empresa MNM Sports Management. Un per moment, tant, que ningú, perdona, que ningú se falla Pérez? una gallola mental. Uh mm. -huh. Què és MNM Sports Management? Management? És una empresa que se dedica a representar futbolistes que tindrà algun tentacle eh, el senyor Méndez en aquesta empresa? Pues mira... És possible. Vamos. En fi, eh, què vos vaig a dir que no sapigueu? Però que... Eh, eh, me, me van a... Una empresa de representació de futbolistes. Sí. S'ha acabat. Perdona, Sala. A partir d'ahí, el València, segons la informació que facilitava a la borsa eh, portuguesa, l'Sporting Club de Braga, ha pagat 9,5 milions d'euros per a l'Erlan Santos s'especulava entre que el València havia pagat 7,5-10 milions d'euros, al final, Manolo, 9,5 milions d'euros costa Aderlan Santos. També el Braga uh mhm. -huh. ha informat de que va ingressar la quantitat de 250.000 euros per la sessió de Danilo Barbosa, altre futbolista que del Braga ha arribat esta temporada, sí, dit això sí, al València per una temporada. 250.000 euros la sessió esta temporada de Danilo Barbosa al València. Encara que eh, ahir el 50% dels cese de Danilo són... Este ahir, personalment, Jorge Méndez. Ahir ja no, sí. <laughs> no hi ha problema. Sí. Entrenament avui eh, en família, sense 8 jugadors i hi ha un que s'anava que era el 9 mm. però s'ha quedat perquè té un problema de lumbalgia que és Sosofe Gulí. Sí, recordem avui futbolistes del València que no han estat presents en els entrenaments a conseqüència de compromisos internacionals que disputaran el proper cap de setmana i a principis de la pròxima setmana al Càcer, que està amb la selecció espanyola per a jugar davant Eslovàquia dissabte 5 de setembre al Tartiere de Oviedo i davant Macedònia el dimarts 8 de setembre a Macedònia, Gaia i Santimina, que jugaran a Tallinn, a Estònia, davant la sub-21 d'Estònia, el pròxim dia 2 de setembre. Mustafi, que juga dos partits de classificació per a l'Eurocopa amb Alemanya, davant Polònia i davant eh, Escòcia. Bacali, que també ha sigut eh, convocat per la seva selecció Super-21, la de Bèlgica, i que disputa un partit classificatori per a l'europeu davant Letònia, Rubén Beza amb la Sub-21 de Portugal, Abdenur amb un compromís eh, classificatori per a la Copa Àfrica de 2017 i Danilo Barbosa, que també està amb l'Olímpica de Brasil. Si a tot això sumem els lesionats, Nuno Pérez compta amb efectius per a treballar a diària a, Paterna. Perfecte. Eh, abans de eh, tancar València, José Fernando Lastra en el Twitter, arroba esports 97 nit, i que me pregunta podríeu dir com va ser realment lo de Fernández? Ara ja no feu mal a ningú i segur que no sou l'únic curiós. Però jo te vaig dir només que eixa nit la nit dice Getafe-València on teòricament en el partit se trenca Manolo Fernández el peroné va ser la nit de celebració de l'aniversari de Ferrando Murientes i luego ja, pues, com dia aquell blanco i en vasija, leche fija 10 minuts per arribar a les 12 la una nit pausa. Ante, la nit anterior no, no, la, ixa nit. Ixa nit. la nit del partit és quan és l'aniversari ah, sí, sí, de Ferrando Morientes i al cent demà sí, sí, sí, sí, i al cent demà és quan va el jugador comunica que tenia molesties, eh, exactament, que tenia molesties. 11 i 51 fem una pausa per a la publicitat i tornem, vinga ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Pelló y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Pelló. Juntos, llevamos tu Pelló más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Los libros, los zapatos <laughs> y, el chándal. Y encima también necesita un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 el teu equip, la tegua radio. 11.52, i en el Llevant, jo no sé Folgado si dir que era una presentació, o més ben bé una roda de premsa per a que parlar avui Diego Mariño, perquè presentar és el porter de l'any passat, però bueno, ha sí, parlat bueno, el dia d'avui. <clears throat> Torna a casa Mariño, al final ahir el Llevant seva de forma definitiva la seva incorporació, ara sí en propietat. Mariño, l'escoltem, parlava esta manera des de la sala de premsa. Sí, al final es como, pues, como llegar un poco, <laughs> un poco tarde a, a casa, ¿no? Eh, porque, por decirlo de alguna manera, porque al final... Eh, conozco a toda la gente, eh, conozco a todo el mundo, conozco ya la manera de trabajar, entonces lo bueno es eso, que tampoco necesito ni periodo de adaptación ni nada, ya es llegar desde, el primer día y, a entrenar y sin pensar en, nada más. Bueno, pues eh, Mariño, que es el porter que ha el de llevant una esportiva para hacer ser a amb Rubén. On, Rubén, 11 y 53, una posa para la Puli y para el de básquet. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llávenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Tenim calendario y tenim presentación de jugador Y tenim ya de tornada a Juanma Romero. Hola Juanma, ¿qué tal? Molt nit. Hola Manolo, bona nit. Ya tenim el calendari de la Lliga. arranca fort contra el Real Madrid. Efectivament, un partit a, a més que, que complís eh, quasi quasi un bucle, no? després de que la passada temporada del València Bàsquet acabara la Lliga davant del Madrid i altra vegada vaig començar-la en el Barclaycard Center de Madrid, a veure si pot treure el mateix resultat, eh, doncs que n'hi ha que recordar que el València Bàsquet va guanyar en la seva última visita a Madrid davant el Conjunt Blanc. N'hi ha que recordar també que el primer partit a casa serà el 17 eh, de octubre será en la Fonteta davant el Juventud en una semana ya plena de partidos para el Valencia Basket porque también ni a que veure que Eurocup comenzará el 13 davant el Nancy Francés a la cual cosa desde el el de octubre temporada en marcha completa para el Valencia Basket tanto en la Liga Endesa com també en l'Eurocup. La, la primera cosa que hi ha que dir, eh, Juanma, és que eh, quan vaig al València a, fer, a, fer el primer partit de Lliga o a presentar-se el, primer partit de Lliga, que revise l'acte d'inscripció dels jugadors. <laughs> sí, n'hi ha, ha que estar atents encara a, a aquest recurs també, que recordem encara està a Madrid, el contenciós administratiu que va presentar el passat 9 de, de juny i que encara no té, no té resolució. Evidentment no va tenir cap ja incidència, però sí que és de veres que pot ser, inclús si aquest partit estica encara todavía en el dubte de saber què haguera passat amb el, amb el recurs eh, que, que en aquell moment va, va passar el, el València Barça. Sí, la veritat és que l'ACB, entre això i lo de l'Ourense, se estan acumulant els, <laughs> este mes. Eh, això per un costat, i per altre me dius, primer partit a casa, contra Joventut. Home, per a Pedro Martínez, encara que fa anys que no està a casa, però sempre serà un partit especial jugar contra l'equip que el va llançar com a tècnic d'èlit. Sí, i també per a, per a Guillem Vives, no? que n'hi ha que recordar que fa dues temporades va, va jugar al, al conjunt negre, una primera volta que també va deixar partits interessants, per exemple, dos partits en equips d'Eurolliga, com serà el Baskonia, l'equip de Perasovic o, o l'Unicaja, que sempre té un morbo especial cada vegada que visita la Fonteta, sense oblidar la visita de Múrcia, que arribarà el mes de novembre amb Sergi Sub, no? Jo crec que serà un partit molt emotiu i ja per a la segona volta els plats forts, no? El partit davant el Madrid i també el partit davant el Barça, en aquest cas amb Justin Dolman, però sobretot moltes mirades també estaran ficades en Pau Ribas, que recordem que aquest estiu va signat pel, pel conjunt blaugrana. Molt bé, Juanma, i a més a més avui he sigut presentat en una de les eh, tendes col·laboradores del club, amb Pinturas i Sabal, el eh, jugador Luc Sigma. Sí, el primer fitxatge del nou València Bàsquet, que recordem es eh, signa per a les eh, pròximes dues temporades, procedís del Liberestar Tenerife, i el jugador americà que evidentment ha assenyalat avui en aquesta presentació que va donar tot per la samarreta taronja. Te prometo que cada partido, cada día voy a dar todo lo que todo mi esfuerzo y, todo lo, que tengo eh, en la pista y, voy a hacer todo lo que puedo para, ayudar a este equipo a ganar partidos y, llegar al nivel más alto que ah, podemos. Parla un castellano casi perfecto. Sí, sí, eh, jo crec que està ben, ben adoctrinat no? pel seu sí. pare, un mite en la, NBA, ja també porta anys en, en Tenerife i ha pres, ha pres bé el, el castellà, per cert, per a aquells que el, els agrada l'estadística, va portar el dorsal número 43, eh, Luke Sigma. Això ja és quasi número d'autobús de línia. Alguna cosa més, eh, Romero? pues eh, ya penden, sobre todo del Eurobásquet. Recuerden que en cuatro dies eh, se arranca se Eurobásquet. Penden sobre todo de la selección española. on ni a dos jugadores de Valencia Básquet, como es Guillén Vives y Fernando Sanemeterio, Y penden también de dos ex, con son Pau Ribas y Víctor Claver, que también estarán entre tres en la selección española. Perfecto, Romero, gracias. Adéu, bona nit. El nuestro compañero Juanma Romero ya el tenim així eh, Y en breve estará narrante el básquet. El Madrid, si 50 nota pot canviar avui lo de De Gea, no? Eh, no, estan treballant, estan, estan en ello. Senyors, ho deixem així. Demà tornem, 11 i mitja. Mos queda, me queda, mos queda demà dimecres i el diumenge per a tancar el programa de mitja hora, per allà el dilluns arrencar, arrencar amb l'hora i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Descansar no eran los planes del destino y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás. La